macca simore sappo o noddi almuɓe makko sappo e yiɗiɗo ɓe o rokki ɗumen baawɗe riddude ruhuuji tunwiɗi e sellinde kala ñabbuuli e kala rafiiji inɗe nelaaɓe sappo e yiɗiɗo ɓe nani ko adi fof ko simon biyeteɗo piyerre e andre minum yaquuba wii sebede e yuhanna minum filip e bartelemi tomas e macco dendinowo juuti o yaquba ɓi alfe e tadde simon gendiyanke o e yudas iskariot jamfiɗo mo o o neli ɓen sappo e ɗiɗo o totti ɗumen ɗeɗo jamirooje wota njehe e diwanujiɗo ɓe gona yahuda en koɗi te wota naate e gure samari poɗɗon yahde koto baali suudu israila majjuɗi ɗi jeyne e laawol mon mbiyon laamu asaman ɓadima celline ñawɓe gurtinon maayɓe laɓɓine ñawɓe baras diddon seyɗeneji on keɓi tawi on joɓani dokke tawi on joɓnaaki woto nawore wona kange wona kaalis danejo wona hay mbuuɗu jaka e jeybaji mon woto hay goto e mon nawor wona sakkos wona wutteji ɗiɗi wota hay goto e mon ƴettu wona paɗe wona sawru gati fitiram golle ina haani rokkede guura so tawi on gari e saare walla wuro jiiloɗe jaɓɗo jippinde on kadi keddoɗe galle on ɗon neɗɗo haa nde gummiɗon e on nokku fof so tawi on naati e galle mbiye yo jam won e mon so tawi jeyaaɓe e on galle ɓe jaɓɓima on yo duwaw mon heddo e mumen kono so tawi ɓe jaɓɓaki on yo duwaw mon artu e mon so tawi woni e galle walla e wuro ɗo cala ɗon jaɓɓede walla heɗede gummoɗe ɗon kadi piɗɗe e jeyaɓe ɗon ɓe pundi koyɗe mon e goonga mboɗo wiya on ñande ñalgu ñawore kuugal ɓen yimɓe ɓuratngal sodom e gomor ngal hittude keɗoɗe min eliri on no baali ni e hakkunde pobbi nden noon ɗoɗire no baaji leydi ni ɗaatiron no pooli ni ndeentoɗe yimɓe ɓe ngati maɓe darnu on e ñaawirɗe ɓe karwiso on e nder batirɗe maɓɓe ma on darne e jeesa ardiiɓe e laamɓe sababunde am ngam seettaade e jeese mumen wondude e jeese ɓe ngonaa yahuuda en ɓe so on darnama e ñawirde wota paaye sababude no kaaldaton walla ko poɗɗon haalde sabu ma on dokke konnguli ɗi poɗɗon haalde e on saha ɗi gummotako e mon ko ruhu baaba mon o haalata e mon ma wood wodɓe miñiraɓe mumen walla mawniraɓe mumen e juuɗe laamu yo mbare baabiraɓe ma mbaɗir noon kadi faade ɓiɓɓe ɓiɓɓe ma gummano jinnaɓe mumen mbaɗa feere ha mbare ma yimɓe fof gañ on sababude indam kono kala tinniɗo ha joofi ma dande so tawi on leɓtama e wuro wooto dogane wonngo e goonga moɗo wiya on on gaynata muk naatde e gure israila fof tawa ɓine ɗo arani almuudo ɓurani ceerno mum maccuɗo ɓurani kalifa mum so almuudo wayino ceerno mum walla so maccuɗo wayino kalifa mum tan joni jom galle wawi innirede beelsebul ala ko haali noon ɓesgu mum nden noon woto kule yimɓe ala fof ko suuɗi ko jogorani feññinede ala sirlu mo jogorani saktede ko kalananmi on e niɓɓere ko defte hen nange hoore ko ñumanteɗon ko jeyne ɗum dow tibaji woto kule warooɓe ɓalli ɓe mbaawa warde pittaali poɗɗon hulde ko allah baawɗo yolde ɓalli kañum en e pittaali fof e jahannama o mate wona colon ɗiɗon jarata ko mbuuɗu nde ne dey hay gootel e makkon yanata e leydi tawa wona e sago baaba mon o onon e koye mon hay cukuli mon kolimaaɗi kañum en fof nden noon woto kule ngati ko onon ɓuri colli keewɗi kala cetoniɗomi e hakkunde yimɓe minne mami settana ɗum e yeeso babam gonɗo dow asaman o kono kala jeddiɗomi e hakkunde yimɓe minne mami yeddu ɗum e yeeso babam gonɗo dow asaman o woto cikke gardumi ko addude deeƴere e aduna he wona addude deeƴere gardumi gardumi ko addude silama addimi ko rendinde ɓiɗɗo gorko e baba mum ɓiɗɗo debbo e yummum debbo desaɗo e esum debbo maga ñamtumaagu wooda e hakkunde yimɓe jeyaaɓe e galle gooto kala ɓurɗo horsinde yummum walla baamum e am haandane am kala ɓurɗo horsinde ɓiyum debbo walla gorko e am haandane am kala mo wakkaaki feŋirde mum rewe am haandane am kala jiɗɗo hisnude wonki mum waasatki kono kala baasɗo ki sababunde am hisnatki kala jaɓɓiɗo on jaɓɓimami kadi kala jaɓɓiɗomi jaɓɓimonelɗomi on kala jaɓɓiɗo annabi sababude ko woni annabi ko heɓat jeenaari ndi annabi fodana ndi kadi kala jaɓɓiɗo neɗɗo pewɗo sababude ko woni pewɗo ko heɓat jeenaari ndi pewɗo fodana ndi e goonga moɗo wiya on kala dokkuɗo ɓurɗo famɗude e almuɓam ɓe hayso ko horde loonde ndiyam ɓuuɓɗam sababu no ko woni almuudam ko waasata muk njeenaari mum